11 bob bir kuni hazrati ayso bir yerda duo qilib qilyotadi duo oyoqlashgandan keyin shogirdlaridan biri uningga ey rabbim yahyo payg'ambar o'z shogirdlariga o'rgatganidek sizmi bizga duo qilishni o'kitib qo'ysingiz dedi hazrati ayso javob berib mundoq dedi duo qilinglarda mundoq danglar ey otimiz sening noming ulug'lang'ay podsholig'ing yer yuzidimu namoyon bo'lg'ay kundilik yemakligimizni bagaysan bizga gunoh qilgan har kimni kechugunimizdek sanmu gunohlarimizni kechugaysan bizni ozdirishlardan saqlab qolg'aysan hazrati ayso so'zni davom qilib shogirdlarga mundoq dedi agar yerim kechida do'stingni uyga berib birodar manga uch non beribdi uyimga bir do'stim safar bilan kelgan edi uyda uni kutgidak bir narsa qolmabdi desang do'sting uyning ichida turib meni ovora qilma ishik taqoqliq bolalar hammamiz yetib qoldik xafa bo'lma деп жауап беріші мүмкін мү? Яқ. О, достықның үзіні қымыған тәғдірді мү? Сенің тартынмастын, қайты-қайты елорушының вәжідін босы мү? Орныдың тұрып, сорған нәрсәңіне чоқын берді. Шының оқшаш, сілі, дұға қылып тіләңла. Худа, тілігің ланы берді. Үздәңла, тап ishni qiqinglar yechiladi chunki tilaganlar cho'qim erishidu izdiganlar cho'qim topidu ishni qoqqanlarga ishik cho'qim ichilidi sizlar beliq talab qilgan o'g'linglarga yilon berattinglarmi tuxum talab qilsa chayon berattinglarmi gunohkor bo'lgan sizlar farzandinglarga yaxshi narsani berishni bilgan yada arishdiki otanglar tilaganlarga muqaddas ruhini iltifot qilmasmi bir kuni hazrati ayso bir odamni goch qilib qo'ygan jinni uning tenidan haydab chiqardi shuning bilan gocha zuvonga keldi ko'pchilik buningga intayin hayron bo'lishdi biroq ba'zi kishilar u jillani ularning boshlig'i bo'lgan shaytonga tayinib haydab yetidi dedi ya'ni ba'zilar uning xudo tarbidan avatilganligini sinab yiqish maqsadida uningdan bir karomat ko'rsatishni talab qildi ularning nima o'ylayotganligini bilgan hazrati ayso mundoq dedi agar bir davlatnikilar ikki guruhga bo'linib so'qishsa u davlat zavolliqqa yuz tutadi bir oiladikilar o'zaro jidal mojiro qilsa, u mu vayron bo'ladi shuningga o'xshash shayton o'z boshqurishda bo'lgan jillo bilan so'qishsa uning podsholig'i qandoqmi puttirab tura olsin sizlar meni jinlarni shaytonga toyinib haydaydikan deysizlar agar darvaqa shundoq bo'lsa sizlarning agash kuchlaringlar jinlarni haydashda kimga tayondi e'tiqodlaringlarning xato ekanligini o'z agash kuchiringlar dalillab berdi amaliyotda man xudoning kuch qudratiga tayinib jilloni haydivatdim bu xudoning podshohligining oranglarda namoyon bo'lganligini isbotlaydi agar to'liq qurollangan kuchtungur shayton o'z uyini qo'g'dab tutsa uning mol mulki bexatar bo'ludi lekin uningdin kuchtingir biri hujum qilib uni yangsa uning tayangan qorallarini tortib oludi va mol mulklarini o'lji ilib o'z odamlariga taqtib berdi men bilan bir yo'lda mamig'allo manga qarshi turg'uchilardir manga yig'ivilishqa yordam bermaganlar to'z turatguchilardir jin biror odamning tenidan haydivitilgandan keyin qurg'oq dalolarni orlab chiqib turadigan joyizdaydi topolmagandan keyin ilgirki uyimga qaytay deydi shuning bilan jin u odamning teniga qaytib kelib erqi odamning dilining pokisi tozalanib ratlangan uydak bo'lib qolganligini bayqaydi da o'zidan battar yetti jinni boshlab kirib billa turdi buning bilan yilqi odamning keyingi holi burunqidimmi yomonlashib ketidi hazrati ayso bu gaplarni qilayotganda ko'pchilik orasida bir ayol yuqori ovozda sizni tug'ib beqib cho'nqigan ayol naqadar baxtlika dedi xudoning so'zini anglab uningga itoat qiladigan kishi uningdinmi baxtlik dedi hazrati ayso shu chog'da hazrati aysoni atrofiga nurg'un odam o'lishvolgan edi u o'zidan karomat ko'rsatishni talab qilgan kishilarga mundoq dedi bu zamonning odamlari nemi degan o'sal ular karomat ko'rsat dapli turdi biroq sizlarga yunus payg'ambarning karomatidan boshqa ko'z ikkinchi karomat yo'q yunus payg'ambarda yuz bergan ishlar ninaviy shahridagi xalqqa bir mo'jizlik alomat bo'g'iniga o'xshash manda inson o'g'lida yuz beradigan ishlarmi bu avlodga ya'ni shundoq mo'jizlik alomat bo'ladi qiyomat kuni arabistondagi shaba podsholig'ining ayol podshohi o'rnidan turib sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi chunki u podshoh sulaymonning oqilona so'zlarini anglash uchun uzun yo'llarni besib kelgan mana hozir bu yerda podshoh sulaymondinmi ulug'i bor qiyomat kuni ninaviy shahardagi xalqmi qo'pib sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi chunki ular Yunus payg'ambarning ta'limini anglab, yomon yo'ldan qaytgan. Biroq bu yerda Yunus payg'ambardinmi ulug' birsi sizlarni yomon yo'ldan qaytishga chaqirsa, quloq solmadinglar. Hech kim chiroqni yiqib, uni ko'rinmas yerga yoki dos ostiga yoshirib qo'ymaydi. Aksicha, uyga kirganlar aniq ko'ralsin deb uni chiroqdonning ustiga qo'ydi albatta sizlarning ko'zinglar teninglarning chirg'idir agar ko'zinglar yaxshi bo'lsa ya'ni ko'zinglar xudodi bo'lsa butun vujudinglar yorug'liq bilan to'lidi agar ko'zinglar yomon bo'lsa butun vujudinglarni qorong'uliq bosidi shuning uchun ho'shyor bo'linglarki vujudinglardagi yo'riqliq yo'riqliq emas qorong'uliq bo'lmasin agar butun vujudinglar yo'riqliq bilan to'lib uningda qorong'uliqdan qilcha asar bo'lmasa xuddi nurliq chiroq sizlarni yo'rtib turgandek hayotinglar butunlay yo'riqliqda bo'ladi hazrati ayso so'zlarini oyoqlashtirgandan keyin bir parisi uni uyiga tomoq taklif qildi hazrati ayso uyga kirib dasturxonda o'ltirdi heliqi parisi uning tomoqdan ilgari qo'l yuvish dini qoidasini ado qilmaganligini ko'rib intayin hayron bo'ldi hazrati ayso uningga sizlar parisilar teshila pokiz yuvilgan chiniqqochlarga o'xshaysizlar qo'llaringlarni yaxshi yuysizlar biroq ichinglar ochko'zlik va yomonlik bilan to'lgan hey nodonlar teshini yaratgan xudo ichigimi qarab hisob olmasmi shunga kambag'allarga ko'ngil bo'lib o'zinglar ochko'zlik bilan besib yotgan taluqotlaringlarni ehtiyojli bo'lganlarga beringlar shu chog'dilar ichinglar ham teshinglar pok bo'ludi holinglarga voy ey pari sizlar sizlar hatto yolpuz suzab qatorliq dori darmonlarning o'ndan biri ulushini xudoga otaysizlaryu biroq haqqoniylik va xudoga bo'lgan muhabbatga sal qaraysizlar oldi bilan bu ishlarni o'rinda shunlar kerak boshqa ishlarga kelsak ulag'imu sal qarashqi bo'lmaydi holinglar voy ey parislar sizlar ibodatxonada aloyida o'rinda o'ltirishqa bazolarda boshqalarning o'zinglarga salom berib hurmatlishiga omroq sizlarga voy sizlar xuddi kishilar o'tib ketib etib dastlab cheribbu sezolmaydigan sesib ketgan qabrsiz yerlikka o'xshaysizlar dedi ma'lum bir tavrot ustozi hazrati aysoga ustoz bu so'zlaringiz bizgimi haqorat bo'ldi dedi hazrati ayso uningga mundoq javob berdi sizlargimu voy ey tavrot ustozlari sizlar qattiq diniy qoidanglar orqali ko'tirgili bo'lmaydigan ig'ir yuklarni boshqalarning zimmasiga yuklaysilayu o'zinglar biror barmog'inglarnimi midirtib qo'ymaysizlar sizlarga voy sizlar ota boboringlar o'ltagan payg'ambarlarning obidlarini chiroyli qiyosidinglar bu sizlarning ota bobonglarning qilmishlarini yo'qlig'ininglardan darak beradi chunki ular payg'ambarlarni o'ltirgan bo'lsa sizlar u payg'ambarlarning qabrlarini yasab turib ularga ishonmidinglar shuning uchun xudo o'zining donoligi bilan mundoq degan man ularga payg'ambar va elchilarimni avatiman ba'zilari ular tarafidan o'ltirildi ba'zilari ularning ziyonkashligiga uchraydi shuning uchun olam opirdi bo'lgandim buyonki payg'ambarlarni o'ltirish gunohlarining hammasiga ya'ni hobilning o'ltirilishidan tortib toki ruhoniy zakariyaning markaziy ibodatxonadagi muqaddas joy bilan qurbonliq supsining orlig'ida o'ltirilishigacha bo'lgan qon qarzlarning hammasiga mushu zamonning odamlari javobgar bo'ladi shundoq bularning hammasi uchun sizlar jazoga tortilasizlar holinglarga voy ey tavrot ustozlari haqiqat g'azisining ochqichini qo'linglarga ilib ilib o'zinglar uning ichiga kirmadinglar hatto kirishni xohlaganlarnimi kirgizmidinglar hazrati ayso u yerdan ketgandan keyin tavrot ustozi bilan parislar uni qattiq so'kib uningga qiyin savollarni qo'yib so'zdan tutib elib ziyonkashlik qilishga fursat kutishdi